u ti da njega vriđaš, a ja sam na njegovoj odbrani poslanika da stane u njegovu odbranu, ga je nadalo, na priznanje islama. Nešto uvijek bio. Ne može se čovjek praviti. Ti si odabrao to, Allah to zapisao to se odbija knjizi Tevhidul Kalam, jednoća stvoritelja, tamo šeha Međid Zindani prelijepo pojašnjava Allahu kader na jednostavnom primjeru. Allah pripada nije primjeru. Nastavni učitelj koji, ne znam, vodi jedan razred u četiri, osam godina i zna djecu za tih osam godina, dobro ih je upoznao. I zna, jedan je uvijek na ispitima dobro, prolazi peticu, dobiva drugi jedinica, dvojka, jedinica, i date ispit. I šta mislite? Znam, ne znam, Mohamed uvijek uči. Peticu će sigurno i sada pripremao se. Peticu će sada. Ne znam, tamo, ispet. Pazda, jedan, dva. On će dobiti jedinicu. I on zapiše u dnevnik prije nego li dođu odgovor. Ispet donosi ovako praznom listu pitanja imaju, nema odgovora, donese i vidi tamo u dnevniku njegov list otvoren jedinca Kaže, ne, ja sam dobio jedinicu, a ništa ovdje nisam potpunio, zato što je meni već dao nastavnik jedincu. Ne može se tim pravdati, nikad nisi učio. Nikad nisi učio. Samo je na osnovu svog iskustva od četiri ili 8 godina on unaprijed sebi zapisao jedinicu Hvala, uvijek, da upisao jedinicu jedincu mu dao petu zato što je kući stranu. A Allah ono znanje ne može se porediti sa ljudskim Dakle, da vjerujemo Allah ono znanje, da je to Allah sve zapisao i Allah hoće da se odvija tako. Kako je on zapisao i on je to i prida. Hm. malo brzo? Spomeni značenje namaza, sastavne dijelove namaza i uvjete ispravnosti namaza. Šta je namaz? iz čega se sastoji namaz, koji su rupnovi sastavni dijelovi namaza i koji su kartovi, odnosno uvjeti ispravnosti namaza. Čovjek da klanjamo, sad, evo, sad podne, ne tako doći, šta je namaz, šta mora? Kerim, hajde. Šta ćemo reći? Ajde samo, pošto ja budem radio. A naćemo neko posljedno ovaj Vi, druga posljedna. Prvo šta je namaz? Namaz je bade. Na prvom mjestu kažemo ibadet. Namazom se obožava Allah. To bade, koji se sastoji od određenih riječi i pokreta, počinje sa vjerom Allahu Ekber, završava sa salamom, To je namaz. Prije tekvira, poslije selama, to se ne računa u namaz i nemojmo se oko toga patat zabrati. Od tekbira do selama posmatramo nečiji namaz, ako ima problema, podučimo ga ispravo. Svakako i poslije treba ispraviti. Ovo je najbitnije. Tekbira do selama Znači namaz je i kojim se obožava Allah, sastoji se iz određenih riječi i dijela, te riječi i dijela odpočinu sad, Allahu Ekber, završavaju se sada. Koji su sastavni dijelovi namaza? Iz čega se sastoji namaz? Možemo značati. ne samo možemo pogledati sve ono što radimo. To su sastavni dijelovi. Šta je od toga obaveza? Obaveza, ima sad tu među meseljima, tako da bilo koji mesel. Mir. Prvo početni tekst. Znači, prije Fatije ima nešto je zatim ili učenje, kažem učenje. Znači čovjek ako bi klanjao i ne ode na ruku, ode odmah sa pijama na srđdu, ajmo namaz nije, ajmo rekat nije ispravan, ako ne klanja još taj rekat, nije mu namaz znači. Ako preskoči sjedinje prvo, može seždom, može seždom se da ispravi. To što si spomenuo, zadnje sjedinje predaje se vam. Iako sada pojedini učenjaci kažu, znači početni tekbir, tijan, tjevar, tiha učenje, zatim ruku i smirivanje na ruku pojedini učinjati predlažu smjerivanje na ruku. Zatim ispravljanje sa rukua i smjerivanje u tom domu. Odlazak na seždu i smjerivanje na seždu. Ne možeš na seždi, ko govori sa kada šest minuta, reći da odružiš se za drugu seždu, ne? Već moraš da se vratiš, sjedeći položaj, da se smiriš u tom položaju, ponovno seždu da odeš, zadnje sjedenje, predaja salama i ovakva vredosti ovakav vrednost. Ne možeš otići prvo na seštu, pa onda na ruku. Jer je ovakav vrednost. A koji su uvjeti ispravnosti? Ovo su sastavni dijelo, vidimo iz ovoga se ono sastavni. Koji su uvjeti ispravnosti? I koja je razlika između rukna i šarta? Iz sastavnog dijela i uvjeta. Možeš ti reći kratko? Pre, i u toku. Su, brate, ne uzmeš abdest i mora da bude jutro, koja vas abdest? To su uvjeti. Sastavni dijelovi namaza su znači oni koji su sakritirani da šali sa salamom. To su rukna. A šartovi uvjeti su ono što se poduzima prije tekbira i mora da je do kada je A uvjeti ispravnosti su nije uzlo. Svaki djete će godina kad nije bio oslab šest godina koji je predvodio narod svoj, bi bio ispravan nas, Znači, tvoje djete, to sin dođe 7-8 godina, nije tamo je djete klanjati, nije Ne, mi kaže se raspoznavanje. To što si rekao razuman, puno sposoban, zatim nakon toga raspoznavanje djete može da raspozna zašto klanja, koga klanja, Prvo na nas Zredaš onda prvo na nas Pogledajte dakle u hadijskim zbirkama koje govore o fikskim poglavljima, prvo je na nas Znači ne možda klanjaš, ja cijelu saba, klanjaš i kindiju, na po Zatim, to mora otići na namasko vrijeme mora očistiti svoje tijelo, tijelo, mjesto gdje će klanjati, nakon toga abdest uzeti, zato se klanja, abdest uzeti. Nije donijeti prema kibli se To su radi. Šta hvali i Nama stvari sve ono što stvari ove uvjete, kako izgubiš abdest, primijetiš na sebi nečistoću, nisi, ne znam, gurio si na namaz, nisi primijetio na sebi nečistoću, u toku namaza primijetiš ili neko dođe iza tebe i kaže, e, imam ti na košulji, imam ti na hlačama, nečistoća. Ako bi čovjek nastavio dalje i klanjati, a taj je pouzdan, tam što ti je rekao, namaz ne bi bio ispravan. Dokaz je tako. Thank Klanika isto svakada je klanjao. Na jedne prilike na prvom sjedinju je skinuo svoje papuče na nunu. Pa smo slabi svi poskidali. Vidjevši njega, svi su poskidali. Kada je završio namaz, predao sela, vidi pored svakog papuča. Što ste skinuli, vidjeli tebe. Koliko su vedini poslanika Kaže, da me je Džibril, Džibril me obavijestio da na njima ima nešto će, pa je skinuo. Skinuo odmah. Ono što si klanjao, ne znajući da na tvome tijelu ili u dijelu ima instrukcije, koliko obaviš namaz, nešto od namaza ili cijeli namaz ti si znao namaz ispravi. Ali onog momenta kada saznaš, obaveza je da kloniš od sebe, ako se uključiš se, onda prekidaš namaz. Ili ti ispravno, da klanjaš uvijek ono misli da ti je tijelo, dijelo, čisto, neši se. Znači sve ovo, abdest izgubiš, to, to je namaz. biti propisno je još jedan uvjetno Dobro? Konkretno, zbog čega se čini sečda seha? I možda napraviti sehni sećda. Propuštanje vađiva pa kojih vađiva? Samo propuštanje vađiva? Pa Thank Baš je da se naplatimo konačno pogovorima pravo. Zbog čega se čini sredna sreha? Ajde prvo pravilo, pa ćemo vidjeti primjer. Za dodavanje vanđiba, oduzimanje vi je slučaj zaborav. A šta, ako dodaš pjeti rekate, rekate, ako dodaš još jedan ruku, ako dodaš treću seždu, to je ovo rukama, tako nije važno. Pa ću sad staniš na pet direktan. I on, i on je od grupnova, tako? Hvala. Šta ćemo? Kako? I sežda se, sežda se. Neki kažu se i sežda bolje, sežda se. Sežda zbog sehli, tako, a ne sehla zbog sežde. Sežda sehla se radi zbog ostavljanja vađiva ili dodavanja vađiva ili rukom. Zbog ostavljanja vađiva, dodavanja vađiva ili dodavanja ruknova. Ukoliko izostaviš ruknu, ruku, malo prije primjer, sa javno odeš na seždu, taj ti je ti nije ispravo, moraš da ponovno klanjaš. Onda kada bi ti trebao da predaš selam, to je na primjer treći, moraš da ostaniš još jedan klanjaški. Ali koji je vađiva? Ovdje sam te pitao, koji je vađiva? Imaju vađive riječi, imaju je učenjac, da će sebi kažu kako su Ana Lavin je reći Ana Rabija je Ana je je jer i ta važiva ako izostaviš, ako dodaš, da misliš dole učiš estehijatu i umjesto salavata počneš učiti fatihu. Ili gore posle fatihe umjesto sure počneš učiti estehijatu. Na, na ruku kraju su hada rabbi Na ruku čovjek kaže subhana rabbi na sezi kaže subhana rabbi mezhebu da je to ovaj. Treba li tad činiti sežda Vjerovatno da je svaki od nas to nekada. Zabuli smo to i kod Luta i u radi Lava. Šta ćemo sad? Ako čovjek ne učini seždu i završi namaz, ili namaz ispravno, kaže se dodavanje ili oduzimanje važiba od dijela, ne riječi riječi, dodavanje vađiva, radnje u namazu koji su vađivi dodavanje, to je samo jedna radnja, tako? To je samo tešak, prvi tešak. Znači, lahko. Ukoliko izostaviš prvo sjedljenje ili dodaš nakon prvog rekrata sjedenja, trebao si nakon drugu a ti sjediš nakon prvog, dodao si ili izostavio sjedljenje, zbog toga se čini sežda se. Svi drugi vađivi, dova, zikrova, pomese da jeli, gdje kažu da spomenute jeli, riječi vađu, ako ostaviš ili dodaš, proučiš Fatihu nakon Tehija, proučiš nakon Fatihe Tehija u salavate, ništa od toga ne povlači sve za Proučiš na ruku Subhana Rabija Rava, na srdi Subhana Rabija al znači učenje onoga koje je bitno, onoga što je od namaza. Čovjek priča, ljudski govor, jedna od stvari koje kvare namaz je ljudski govor. Čovjek progovori u um, namazu ljudskim govorom. Da ono što nije vezano za namaz progovori. E, znači to je. Sežda sehva se radi zbog dodavanja ili oduzimanja vađiva, ali radnjih dijela. I zbog dodavanja Pa ti, ako izostaviš, ako namjerno izostaviš, namaz nije Ako namjerno izostaviš. Ako si je obavezno ako se učini sebi sežda, a nije bilo potrebe da se učini a nije bilo potrebe, znači zbog, na primjer, vađiva riječi. Da li je nisi znao, nisi znao k'o učinio? Jesno. Na primjer, baš sam pre neki dan učinio zbog toga što sam višak jedan tekbir donio. I mislim... Što se A inače, sad pošto znam, ako bi se desilo, vidiš što se sad sad sad sad se Dodamo se sad sad sad se zato iskupiti, pa pojedi sad sad onda ide nakon predaje Koliko dodaš, sve radiš sad nakon predaje sad koliko nešto odusneš od sad onda radiš prije sad e. Koje uvjete treba ispuniti osoba da bi bila dužna izdvojiti zekat? ovdje sam

Hanefije kažu drugi, drugi da se ne daje. Ali kažem da se daje, znaš koliko treba da... Znači ono što se slažu svi, da se daje na zlato i srebro i novac. Da se daje na stoku, stoku poljoprivredne usjeve i na trgovačko lovno. Ovo četvero se daje, svi su uslovni. Znači, zlato, srebro, novac. Koliko zlata, srebra, novca moraš imati, tako i ovaj imetak spomenuti mora da prigodini. Da ima i sad, to je dakle granica na osnovu koje određujemo, jesam li dužan da bi tom imetku zekat ili koliki je nisao u zlatu, koliki je nisao u srebru, imamo nesetljena razilaženja u novcu, kako se određuje nisao u novcu. Koji grad? Koji grad? Ili najbolji? Bolje u srebru. Bolje u srebru. Jer je manja cifra ako budemo gledali onda će više nas biti obavezno dati zekrat, više će se siromaha koristiti. Zlato je puno više. U zlatu kaže se da je i sam koliko. Kaže jedan kaže, Nica Milnoća, ima i ovdje sad pisanja na uvjeti ispravnosti braka. Kaže, Nica ona želi, kaže da vidim. Zlato treba da ima 85 grama tako 85 grama zlata i to je samo granica. Ako ima više dajem na sve koliko ima, ali ovo 85 je granica da se utvrdi jesam li dužan dati ili ne. Što se tiče srebra, iako imam malo nesjetljiva razlike, 595 grama srebra. 595 grama srebra. Ako imam više, trebam da dam na sve koliko imam. Ako ne imam, 595 sam Kako se novac počne? Za stoku ima tamo, tako. Znači, dijete naslijedi, dijete naslijedi babe metak, ogroman veseli umri, odgine i za sve dostavi, i metak, ogroman i metak, iako je dijete za njega onaj koji se stara nakon babe, on tvoja za njega. Znači, nije uslov. Nije uslov da mora biti puno. Ne to pravo drugih. Je to pravo drugih. Zatim na stoku, završimo na stoku. Na stoku ima tamo je tako koliko deva, prava, koliko ovaca, trgovačku robu se daje koji je nisam nisam imao, bili skrbi. Koliko se daje? postu. Trgovačka roba, napravi se inventura, pošto trgovina radi inventuru radi sebe. Inventura u Amazonu, napraviš popis po trenutnoj nabavnoj cijeni, ti to pišeš po trenutnoj nabavnoj cijeni po 2,5% na to izdvojiš. Na usjeve koliko se daje? A usjevi je dužnost haul za pregodini ili? Skiniš pšenicu i ostaviš je u havlan Znači, ukoliko je spremna za korištenje odmah, čim skineš pšenicu, kuruzu bereš, odmah se daje. Koliki je nisam? Kolika je granica da utvrdiš jesi li dužan da ženicu zekat ili nisi? Četvrti je šestotina, jedni kažu 12, drugi kažu u meseku 620 kg. 620 kg ženice. Ili gdje vidiš, ja počeš vagati, imaš više, dužan si da daš na sve koliko. Sve do Ako se zaljeva, a ne se ne zaljeva, zanjiva koji ti ne zanjiva, 10%. Ako zanjiva kiša, neki ti ideš meni, to 5%. Ako ti zaljevaš, onda daješ manje 5%. Ako Allah... Dobro, Allah spušta kiškom, ti moraš tamo na prehranu baciš. Što kažu učenjaci, što se tiče naših pozručja, daje se 7,5%. Sredina između toga. Jer i čovjeka vi na obrađivanju,

Ali ti reći o robu, koliko je to trgovačka roda, onda ne godini uskladiš ti osijeti. Za korištenje. Za korištenje, da ti koristiš poslije, je li? Za tebe je trgovačka roda. Ulazi u robi iz trgovačke robe. Ako pregodini, ako si u ti ovi to pregodini, ima, dakle, ako tako nisam, onda daj. Daj Ide Ramazan, meni je dijelove posta. hajde, hajde, ajde, završimo. Ovo je tek deseto pitanje. A čim dođe oko braka, to odmah. Evo sad se Ramazan, postimo, vjerovatno i prije Ramazana. Koji su uvjeti sastavni dijelovi posta, uvjeti ispravnosti posta, čime se kvari post, ako se pokvari time, kako napostiti. Sastavni dijelovi posta su, rukovni posta su, temelji posta su šta? Nije. To znači šta? Redite na sunu. Srčan, pa Čovjek nameće, letneš poslije naviješ, da ustaneš prije zore, to je već nije donešeno. To je već nije, Ti si već namijetio da ustaneš. Pa ako bi čovjek i prespavao, namijetio je. Bitno je dakle da se taj nijet donese odluka u srcu, razmišljanje o tome da se donese prije zore. Ne možeš donijeti naročito za obavezni post nakon zore. Neki kažu na fila, a bolje i na filu. Jer je došlo, ko ne donese nijet prije zore, fela, sijana, levu, njemu nema ništa hadis od Aisha radi Allah, da je poslanik Ali sam dolazio pa ne bi našao ovaj probit, da ja postavim nije baš jasno. I ovaj hadis jasno je. To donese nije prije zore, kada se ja ne u njemu nema doslovan prijevod. Najbolji prijevod to moramo nekako postaviti. Dakle, nije da donesemo i da se sustegnemo od svega onoga što kvari post. To je jelo, namjerno jelo, piće i spolni odnos. Od zore, prave zore do zalaska sunča. Do zalaska sunča. I dakle ovo i kvari da čovjek odluči da, dakle, da će prekinuti postoje. Nije. Nije dakle da pokvari nije čovjek, hvari post. Sva se djela da to nije. Ja sam je hadis. Čovjek odluči da će prekinuti post. to je obaveza da se čovjek sve god moguće više suzbije, da se ne raspravlja, da se ne svađa s drugim. Čovjek može usvađi reći mandanje, i ne popi, ali čvrsto odlučio samo da je nađen jači. Šta? Jesmo, rekao Koliko namjerno jede, je ili pređe u vremenu. E, ukoliko na ovakav način pokvari post, kako će se iskupiti? Sjede sa krompiruškom kolanom, ono, ono, ono. Stavit će do pa, Kako će za svaki od ovih prestupa da napusti taj pol? Ovo je samo jedno. se iskupi. Prvo da vidimo za namjerno jelo i piće. Kako? Nastavit će taj dan da posti. Kako, brate? Nastavit će taj dan da posti, završit će taj dan postu, neće, se, neće nastaviti sa krompirušom, onda, kako se zove, i da će kefaret ili će napostiti taj dan van Ramazana? Znači ih uparati, napostiti i koliko napostiti? Duplo. Više nego što je, ako je na primjer jedan dan, postit će dva dana, jel? Kao šta to možete Brat reče 60 dana, ko jede, mamer jede, valjamo 60 dana. Znači, samo ukoliko čovjek ima odnos sa ženom, ukoliko ima spolni odnos sa ženom u Ramazanu mjesecu u toku dana, obavezano je da posti 60 dana. Uzastopno. Uzastopno. Prvo, je li da plati kao kauču da se pusti zarobljenje. Nije toliko imućan, onda treba uzat stop 60 dana i posti nema, on ne mogu više, ajde treba na na čovjek nije obvezan Jedino ako mu ispadne, opravdano ne može da ne ali uzastopno dođe do ura 58, 59, Znači, ako ima odnos, 60 dana mora za stvari dan na naposti, ako namjerno jede i pije dan za onoliko dana koliko je jeo, onoliko dana. Svakako te ubar, da se pokaje za to. Ukoliko ima spolni odnos, kad napaš, kad napaš, žena nije postila smrtnu većinu žena to žene. tako menstruaciju imao i u Ramazanu i napao šta i desi se da ima odnos. Opet isto što. Što njega briga? Ona naplaća. Da se da ne. On nije imao menstruaciju, ni sve ispostio. Ona ne plaća. Ona je dane, šta će sad? Znači, kaže se samo kada se posti Ramazan, mjesecu namazan, ukoliko se prekine post sa polnim odnosom, a ukoliko se kasnije napašta i desi se to nešto ukoliko se post, čovjek zavjetno, ukoliko se toliko posti, ako mi Allah dadne, Allah mu dao i on sad treba da ispoštuje zavjetni post i počne da posti i desi se tako nešto, spolni nas samo dan za dan. Misli se samo u Ramazanu, Brate, hačke obrede, tava Kabe, saj između Safe i Merve i boravak na Arefat. Kod umre je sve, samo nema Arefata. Samo nema Arefata. A meni Navedi ispravno Kabe. Hoćeš da se ženiš? Jedan, dva, tri, stvari toliko, četiri, pet, šest. Da bi drag bio ispravno. Da bi živio halal drag. Koji su uvjeti? Da bi drag bio ispravno to dakle, omladina pisana. Nije omladina, ima i slobodni, prvi program, Prvo, vratite da je on i ona. On i ona. da nema prepreka među njima, da nema krvnog srodstva, da nema uvijeku srodstva, znači on i ona, da su zadovoljni, da nema prepreka nikakvi, se pita staratelj, vlado, ili djed, ili javniča, ili sin. Takav slučaj kod svih žena, e, koje je rekao nije da se u nas samo na Ja pitam takav slučaj sa svim ženama, pitam na takav slučaj i sa pušćenicama, i sa sudovicama, sa ženama koje su već udavale, mora li je staratelj udati? Ne mora. Šta je sa hadisom da žena koja je bila već udavana, ne vrati. je da bludica samo se Jedino A to što je u hadisu da žena koja je već bila udavljena, ima veće pravo na brak od njenog staratelja. To nekako većina braće je tamo jedna vidjela udala ona u vodu, kroz nego ona je ta koja određuje hoće li se udati. Ona predlaže babi, bratu, aniđi, djedu, odmeni, ja trebam da se udati što babo može da njoj traži ako nije bilo u tom predjelu u džeri ima jedan jedin dan staratelj i nakon staratelja mehr hm, je od vađiva, pa mehr nije od Jedino ako se dogovore da nema mehra, onda je brak Ona, ona. i o jednim učenjacima dva svjedoka, po drugim učenjacima da sto zna. Po jednim učenjacima dva svjedoka, po drugima da sto zna. Poželjeni, a i oženjeni koji se spremaju, navedi pet obaveza muža prema ženi. Da si dužan prema svojoj ženi. Da smo dužan. Što je muž, čvarac, islamu, muslima, dužan prema svojoj ženi. Da ih hrani, odnosno da ih država. Pošto se misli da ih hrani. Da je obezbijedi hranu, krov, glavom, odjeću, normalno, pokrije stih mjesto. To je sve pod jedan. Da je, da je, pretjer. Mnogo toga mi znači. Sparinga.

Sad, druga se. Šta je ona druga? Ja sam je Njegovo učenje i vlade, observaciju, razrešenju dvije korice, završimo sa svojom I samo krat tri odlike njegovog ponašanja, tri vrijednosti njegovog ponašanja. To mora se njegovog ponašanja. Zbog čega se treba lijepo ponašati? Zbog čega treba da bude lijepo ponašanje? Da dakle, kjerica završava onda. Ne Ja je u hadisu, doista meni najdraži od vas, meni najbliži na sudnjem danu od vas će biti oni koji budu meni ponašati. Zatim, najviše što uvodi u džene, kada je bio pitan šta je, rekao je bogobojaznost i lijepo ponašanje. Takvi su ljudi i je Allah Čovjek sa lijepim ponašanjem postiže stepen onoga koji stalno klanja, onoga koji stalno postavlja. Kako će u džene? vam nagrad.